Izan ere, igande untan atxaldeko bostetan, bere azken lana du aurkeztuko, zara izeneko lana, eta hainbat eh, lagune zinguraturik eskeniko du gainera kontzertua. E, eh, Gil Zerba Bretoinarra, maialen errota bere kantaria, eta bere musikariekin ere, Euskal Herriko berrun bat eh, koru kantari izango dira, ba, kontzertu berezi juntan. Honen inguruko argibide ukaiteko, berazken lana den inguruko setasun zumbaitzuen izateko, peio zerbelekin izandako dako solasaldiaren eh, zati zumbaitzuen zungo ditugu, jakinik, bihar kantuz kantu bat ere, eskeniko zaiola, berekin izandako dako elkarrezketa ba, edatuko baitugu. Peio zerbielen eh, adirazpenak beraz, entzungo ditugu, ondoko minutuetan koio duzu. Diskonetan bada eh, eskoziako emazte eh, eh, sano bat eta kantarisa famatu bat Karen Mateson eta neska, emazte hori, emazte honekin uh, emazte horrek partartu zuen zeltuen edentziaren uh, eta duela hogei bat urtean zunuen nik Lorian neko, hirian, eta ja eh, banaukan diaidei bat berarekin zerbaiten egitean. Eta diskonetan bera eh, inglesez kantatzen du eta gailira, gailikeraz, ez dakit nola dut, gailikeraz. Bai, galdekoz, bai. Galdekoz? Gailikoz. bai. Eta eh, orduan, euskeraz ere, mhm. kantatzen du, eta bai. orduan gustatzen zait bere haotxaren belotasuna eta mm, eta berak ekarri duen uh, eh, historioa diska honetan. Mhm. Gero Bretainako Bretainatik bada Gilles Serva, Gilles Serva aspaldiko adiskide bada. Duela, ez dakit hogei bat uh, urte pasa, ezagutzen dutala, eta karzelatik ateratzean eskatu zidan berak eh, Bretainan gertatu ginen, kantaldi batean eta eskatu zian noiz elkarrekin genukeen zerbait eta zumbat aldiz eh, utzi behar dela denbora pasatzen eta pasatzea eta orduan etorri da eta mm -hmm. biziki pozik nago berarekin hor uh, izaitea, mm -hmm. elkartzea. Izan ere, e, Eskozian, e, Bretainan eta Euskal Herrian jairri baituzu begira da? Bai, gero badira beste, bai dugu, gero sago beste bada bukaeran ere Grenobleko aurrak eh, eta uh mhm. -huh. orduan, eh, ez ba, bada, tiskonetan bakari buruzko zera begirada bat, da, jartzen eh, sartzen gira orain, giro gustatzen zaidan, e, zitzaidan, gustatzen zaidan, giro txar batean, bakizu jende guztiak ez dutela bizitza errespetatzen eta orduan eh, nahi nuen pixka bat aurren bitartez edo atxoen ahotsen bidez ere eh, tolerantziari buruzko begira da eh, pixka bat bultzatzea eta mhm. jendek entzun dezaten zer den pixka bat nola, bestekin mesu bat denez, baina nahi hori, mhm. nahi keri hori. Diska iradokitzailea izan nahi baitu? Berba, baina uh, ez dut, eh, uste dut, uh, akizu uh, diskoaren azala begiratzen duzularik, bera hor bat, bai. eta hor hori munduaren mundua besarkatzen du. Bai. Uste baitut, uh, akizu frantzian badira jende batzuk, uh, gusatzen ez zaizkidanak, eskuin mutorekoak, eta ez da frantzian bakarrik, bada Europan zehar uh, erri askotan, Eta uste dut eh, hori ez dugula onartzen ahal, eh, onart. Eta urduan uh, eh, mm, gauza hori da, ikusteko ba, mutiko hori ez da Euskalduna, Mm. Baina uh, bere erritik unibertsaltasuna eh, abiatzen da. Mhm. Eta mm -hmm. unibertsaltasunean sartzeko nun mhm. sortu behar da. Ez eta uh, inundik hori izin da. Uh, unibertsala garenean, garela, unibertsala gara nun baitetik sortzen garelako. Eta hori da, pixka bat, histori hori. Eta ez dugu beste bestean nola bestearen gandik etortzen den eh, naikeria eh, lotxatu behar edo eh, beldur beldurra izan behar. Zara diskan zu asko agertzen da. Zure zain, zugan, zuretzat nori begira jarri zara. Besteare, besteari begira eta mm, espeket, fa, saiten nuen eh, hiru izan delakoaren ez dutukan uh, eh, pixka bat eh, aditza hartu hartu dut pertsonen pertsonak aipatzeko hartu ditut hiru izen horiek naiz zara eta gara zeren mundua hortik dabila. dabila. Eran abeita, naiz bakoitzaren, bakoitzaren, bakoitzaren, nola, nola esango bakoitzaren personaltasuna edo berezitasuna abiatuz bestearen gana joanez mundua egiten baita. Hori ez da dudarik. Eh, gizartea eh, hautatuz uh, baino gustatzen zait bakoitzaren historioa zeren eh, besteran beti bide berean gaude denok, eta inungo berezitasunik, eta berezitasunak oso bereziak baitira, oso importantak oso garantziak baitira munduaren uh, betetzeko. Besteran uh, gaude uh, nola, ezin uh, unibertsaltasun oso arraroan bekan, eta uh, gustatzen dezaidana. Otoan bai zugan, zutaz, eta mila gauza bat. Gero peio, e, ibilbide musikal oparoa izan duzu, handia, e, zuk musika nola bizi duzu? Musikaren bidez zer bizi duzu? Saiatzen naiz musikaren eh, musikarekin uh, aspaldiko partez hori bizitzea, egan nahi baita, da eguneroko uh, grina, eguneroko uh, eguneroko plazera, eta horrekin ibiltzen naiz, eh, saiatzen naiz ibiltzen, zonbat aldiz ez da ese bat ere, eta oraiko momentutan uh, pixka bat pesuago ere, zeren uh, diskoak neke saltzen baitira, badira mm, bolako gauzak, baina importanta da, plazeratik abiatzea, eta gero zure ganatik eh, heldu diren uh, eh, nahikerien eh, zatitzea besteekin. Eta orduan uh, hori da, importantzia, nik hortan uh, maiten dut importantzia, garantzitasuna erraitekoetan musika uh, zure ganik bilita edo bestearen gana joan berre da. Eta gero nola, zer nolako bidetan, zer nolako tokietan musika horrek nola partekatzen dugun hori da beste, beste galera bat. Eta diska honetan bereziki, eh, musikari dagokionez e, atmosfera berezi bat mandiozu kantuari. E, nola atondu duzu lana? Barakizu diska hori e, egin dugu ja duela lauz pa bost urte hasi nintzen diska hori pentsatzen. Zeren, azken diska bukatu zelarik, ja beste batean nintzen, eta horren ari naiz beste batean, baina bon. Eta Uh, egon naiz uh, urte bat, uh, bon, nire pianistarekin, Patrick Bebe, kamorundara da, bera, eta ari naiz aspaliko adiskide bada bera, Parisen bizi da, eta berarekin uh, egon naiz urte bat, eta bera oso akitua zen eta etzen, uh, etzuen uh, <laughs> inongo gauzetan parte hartu nahin, eta orduan... Eh, utz gelditu naiz urte bat e, pausoz eta saiatu naiz pixka bat beste diende bat aurkitu, eh, aurkitzea eta ezin. Eta azkenean diende guztiak fein pentsatzen dituen diende guztiak okupatuak ziren eta urte bat pasa, etorri naiz berriro horrengana, Patrick eta esan diot zurekin egin ikonuke nuke diskori eta bueno, parte hartu zuen, hasi zuen, hasi zituen gauzak eta disko hori gutx, disko guzti hori bon, egina izan da Parisan. Bere, bere, bere lagunekin eta ni Euskal Herrian egonez, kasik, eh, interneten bidez lan egin ditugu, nik bidali nizkion uh, gitarra eta hotsa egin dituen uh, kanta batzuk edo pianorekin. Eta gero, eh, bon, aurrekin ere aurrak anitz badira, eta egon baita ere donostian, donostiko ikastola batean. E, hori, pixka bat, eh, denbora samarra pasatu dugu ere, zenen, bon, Egia esan ni konservatorioko aurrekin ja egin dituen eh, lan batzuk mhm. irunen eta eta hor nahi nuen uh, pixka bat jende, uh, jende umilak, jende uh, simpleak, uh, simpleekin lan egin. Eta orduan uh, denbora bon, ik, ikastora zuriola ikastorarekin uh, arremaetan sartu gira, bon, beste pixka bat adineko, adina berberea ikusi behar nituen aurrak. Eta igande batez hori grabatu genuen, eta mm, asmatu nuen bizpairu ordu eta azkenian sei ordu gelditu dira hor guzti hori horiek eh, neket, nekez eta hmm. gaza horiek grabatzeko. Eta bretainan ere, vaneko beraz, van eh, bada diuan, eh, dela, be, diuan da ikastoren arraberako eskolak, sistema imersiboan eh, mm. lan egiten dutenak, eta ordoan ere, han ere, eh, lan ditugu gauzak, eta ordoan baziren hau batzuk hau txak, faltsak zirenak, eta bazertu genituen, ola, eta bon, nahiko lan. Bai. Eta gero, bon, kronobleko historia, baina bon, gara esok dugu behar. Ba. Mm -hmm. Baintzungo gu zugan, izeneko pieza, uniburuz zer esango zenuke? Hori buruz da, hori da, Tekstu hori egina dut eh, pixka bat erraitekotan eta hortan partartzen dute eh, eh, donostiko aurrak Bretainako aurrekin. Egun batez behar ba elkartuko dira, kantaldi batean ero, pari gira pentsatzen, baina da hori hizkuntz eta kultur gutxituen alde eta zatekotan beti unibertsaltasuna hortik dabila, besterik mhm. ez. couleurs de la terre. Elles sont enfants de l'humanité entière. Ni langue, ni culture minoritaire. Nos différences seront complémentaires. De toi, de toi, oui, de toi et de moi. De moi, de moi, oui, de moi et de toi. De nous, de nous oui, de nous et de toi, de moi, de moi, oui, de moi et de toi. jagahanud. oh jagahanud. oh hand. egunon, hemen peio zerbiel. Abenduaren ogoian, baionako loga gelan, arratsaldeko bostetan, ekitaldi berezi bat egiten dugu. Zara, nire azken diskoaren aurkezteko. Nago zure zain... Gil Zerva kantari protoindarra, maialen errota eta hirurok, berreun koristak, donostiko zuriola, Baionako Oihana, Aingeluko Kimua ikastolakoak, Baionako Marrak Kolegioko ikasleekin batera, Txartelak Salgai, Baionako Turismo Buriguaren webgunean, beraz, abenduaren ogoian, Baionako Logagelan zuen zain. Baintzune, gaurkoan ontar arte iritsi gara, nire aldetik besterik ez, goguan hartu. Ondoko astetik aurrera, eguberriko programazio berezia izanen duzuela Euskal Irrati hauetan, eta beraz, ba, kulturale magazina, ba, urte berriarekin, izango duzue berriz ere. Banera aldetik, besterik ez, eguberri hon bat igaro, eta ondoko alderarte, aio. Aio. Ana jarrebak, ni olentzero naiz. Ni euskal herriko olentzero. Atzoko eta biharko opariak dakarski zuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni oletako mailu eta auskoak. Meatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta gizonak. Esku eta urpegiak garbi, begiak malko, biraoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta oi albila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet, Espainieratutako bizkaimeatzetako burnia, anaiarrebak aditzen kako bidez dato zen begira eta ikusten nolari diren Gure kaiak lelokabiak bihurtzen bazarmatutako kaioen gaxkea kaioen gaxkea hemen nago leonarkoen bezala Krishna irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ez!